Ձեև սիրելի փոքրիկներ եւ մեծիկներ, կրկին եթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է օրվա սեպտեմբերի 27-ի թողարկմամբ։ Ուրախ ենք հանդիպման արդիպ եւ սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր հավատարիմ ունկնդիրներին։ Ստուդիայում է հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյանը։ Շատ սիրելի փոքրիկներ, այսօր մեր եթերում ձեզ հետաքրքրող շատ նյութեր կլնեն, որոնք նաև հաճելի կլնեն լսել հատկապես մայրիկների հետ։ Այնպես որ, սիրելի մայրիկներ, ձեր փոքրիկների հետ ունկնդրեք մանկության մոլորակ հաղորդաշարի բոլոր թողարկումները։ Հիշեցման կարգով ասեմ, որ մեր նախորդ թողարկման հյուրն էր Արմինե Սևումյանը, ում հետ խոսեցինք ամառային հանգստի անհրաժեշտության եւ շատ այլ հետաքրքիր հարցերի շուրջ։ Խաչատուր Աբովյանն ասել է. «Մանուկներին կրթելն աշխարհիս երեսին ամեն բան է ինձ համար»։ Սիրելուն կնդիրներ, շարունակեք հետևել մեր թողարկմանը, չէ՞ որ մեզ հետ շատ հետաքրքիր է։ օրեր առաջ է մեկնարկել նոր ուսումնական տարին, եւ մենք անշուշտ կխոսենք այս մասին։ Եվ այսպես, առաջին անգամ առաջին դասարան Երբ երեխան առաջին անգամ է գնում դպրոց, դա մեծ իրադարձություն է ոչ միայն նրա, այլ նաև ծնողների համար։ Ինչպես երեխային պատրաստել նոր կյանքի եւ նրա առաջին սեպտեմբերի 1-ը իսկական տոն դարձնել։ Սեպտեմբերի 1-ը առաջին դասարանցու համար յուրօրինակ մուտք է դեպի նոր, մեծ ու չբացահայտված աշխարհ, որը կփոխի մինչ այդ նրա մոտ ձևավորված կարծիքը կյանքի աշխարհի մասին։ Այստեղ երեխան կսկսի շփվել իրեն անծանոթ մեծ թվով մարդկանց հետ, աշխարհ, որը յուրաքանչյուր նրա համար նորանոր հաճելի ու տհաճ անակնկալների աղբյուր է դառնալու։ Այդ իսկ պատճառով ցանկալի է երեխային նախորոք պատրաստել դպրոց հաճախելուն։ Շատ կարևոր է, որ երեխան արդեն սեպտեմբերի 1-ին փոքր ինչ պատկերացում ունենա, թե ինչ է իրենից ներկայացնում դպրոցը։ Հարգելի ծնող, պատմեք երեխային դպրոցի մասին, առանց ճոխացնելու եւ առանց վախեցնելու։ Հիշեք սեփական դպրոցական տոներն ու նվերները, անակնկալներն ու առաջին գնահատականները։ Պատմեք, թե ինչ լավ բան է դպրոցական լինելը։ Անհրաժեշտ է նաև երեխային ծանոթացնել մի քանի կարևոր պահերի հետ, որոնց նա առնչվել է կյանքի այս փուլում ամենակարևորը դպրոցական ռեժիմն է։ Շուտ պարկել քնելու, որ เป զի վաղ արթնանա։ Ցանկալի է երեխայի մոտ խանդավառություն առաջացնել դպրոցի հանդեպ։ Պատմեք երեխային դպրոցական կյանքի մասին, նոր ընկերների, խելացի ուսուցչուհու, դրնական պիտույքների ու գրքերի մասին։ Իսկ տնային պայմաններում երեխայի համար պետք է ստեղծել նոր պարտականություններ։ Երեխան կարող է արդեն ինքնուրույն հավաքել իր սենյակը, լվանալ ափսեները եւ այլն։ Կարևորը, որ երեխայի մոտ առաջանա այնպիսի զգացողություն, որ ինքն արդեն մեծ է եւ ինքնուրույն։ Խորհուրդներ ծնողներին նոր ուսումնականի արդիվ խթանեք երեխայի դպրոցական դառնալու ցանկությունը։ Ձեր անկեղծ հետաքրքրվածությունը նրա դպրոցական առօրյա հոգսերի նկատմամբ, լուրջ մոտեցումը երեխայի առաջին ձեռքբերումների եւ հնարավոր բարդությունների նկատմամբ նորաթող դպրոցականին կօգնեն հաստատվել նոր իրավիճակին երեխայի հետ քննարկեք բոլոր այն կանոններն ու օրենքները, որոնց նա հանդիպել է դպրոցում, բացատրեք դրանց կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը։ Ձեր երեխան դպրոցի աճախում սովորելու համար ցանկացած մարդ սովորելիս կարող է անմիջապես չընկալել ինչ-որ բան։ Դա բնական է։ Երեխան իրավունք ունի սխալվելու։ Երեխայի հետ միասին կազմեք նրա առօրյա կարգուկանոնը եւ հետևեք դրա իրականացմանը։ Ուշադիր եղեք երեխայի դժվարությունների հանդեպ եւ աշխատեք դրանց լուծում տալ։ Խրախուսեք երեխային, եթե նրա մոտ ցանկություն է առաջանում լինել ամենաառաջինը։ Յուրաքանչյուր աշխատանք կատարելիս անպայման կգտնվի ինչ-որ բան, որի համար կարելի է երեխային գովել։ Եթե երեխայի պահվածքի կամ նրա ուսումնական գործընթացի մեջ ինչ-որ բան ձեզ անհանգստացնում է, խորհրդի համար դիմեք ուսուցչուհուն կամ դպրոցական հոգեբանին։ առաջին դասարանցիները պետք է բավականաչափ ժամանակ ունենան խաղերի համար։ Դուք ինչպես ոչ ոք ճանաչում եք ձեր երեխային, լսեք նրան, փորձեք հասկանալ նրա զգացմունքներն ու հույզերը։ Եվ միայն այդ դեպքում սեպտեմբերի 1-ը իսկական տոն կդառնա եւ ձեր եւ ձեր փոքրիկի համար։ երբ առաջին դասրանցին մտնում է դպրոց, շատ կարևոր է, որպեսզի նրա պայուսակում լինեն բոլոր անհրաժեշտ գրենական պիտույթները։ Դա կօգնի երեխային ճիշտ դիրք գրավել դասարանում։ Ուսման առաջին տարին փոքրիկի համար կլինի նոր ծանոթությունների, համադասարանցիների ուսուցիչներին հարմարվելու տարի, ստեղծագործական հաջողությունների ու նորանոր հայտնագործությունների տարի։ Եթե երեխան չի կարողանում պատասխանել հարցերին, մի մտահոգվեք եւ մի բորբոքվեք երեխան չպետք է վախենա սխալվելուց։ Փորձեք երեխայի մոտ վախի զգացում չառաջացնել սխալվելու նկատմամբ։ Մի հայմատեք երեխային ուրիշ երեխաների հետ։ Կովաբանեք նրա հաջողությունները։ Հիշեք, ձեր երեխան դպրոցում սովորելու է ոչ այնպես, ինչպես դուք եք սովորել։ Երբեք երեխային մի անպատվեք ինչ որ բան չհասկանալու կամ չկարողանալու համար։ ձեր երեխայի հետ միասին ապրեք նրա հույզերը, տխրեք նրան հաջողությունների եւ ուրախացեք նույնիսկ ամենաչնչին հաջողությունների համար։ Եղեք ձեր փոքրիկի ընկերը եւ միայն այդ դեպքում ձեր երեխան կլինի ձեր ընկերը։ Որ เป զի երեխան զգա ձեր աջակցությունը, սերն ու ուշադրությունը, որ เป զի նա իրեն պետքական ու հարազատ զգա, անպայման նրան գովաբանեք ու ձեր սիրո մասին խոսքեր ասեք։ Դա կօգնի երեխային ավելի ողջավորված սովորել ու հաճույքով դպրոց հաճախել։ Եթե երեխան դժվարանում է շփվել համադասրանցիների հետ, ապա հաճախ նրանց հravirեք ձեր տուն, ոչ ամբողջ դասարանը, այլ փոքր խմբերով։ Կազմակերպեք միացյալ հետաքրքիր խաղեր։ Եթե երեխան ցածր գնահատական է ստանում, մի բարկացեք եւ մի ներթայնացրեք երեխային, այլ փորձեք միասին փնտրել անհաջողության իրական պատճառները։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում այս պահին մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է օրվա սեպտեմբերի 27-ի թողարկմամբ։ Այժմ անցնենք հյուրասրահ եւ ներկայացնենք օրվա հյուրին։ Օրվա մեր զրուցակիցն է երիտասարդ մայրիկ եւ ուսուցչուհի Վարդուհի Ջալավյանը։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել Արթուրի դպրոց եւ Էվայի մանկապարտեզ հաճախելու արթիվ։ Ուզում եմ այսօր մանրամասնել, թե այդ երկու կարևոր իրադարձություններին դեր ընտանիքը ինչպես է նախապատրաստվել։ Դա թեվնա շնորհակալություն հրավերքի համար շատ հաճելի է հյուրընկալել ձեր ծրագրին։ Շնորհակալություն շնորհավորանքների արթիվ։ Իմ կողմից շնորհավորում եմ Արցախի բոլոր բալիկներին, նրանց մաղթում եմ անապ երկինք, խաղաղություն, երջանկություն եւ առողջություն, հաջողություններ լիքը։ Այդ կարևոր իրադարձությունները մեր ընտանիքի համար տոն էին։ Ես սկսել եմ նախապատրաստվել ամրանից սկսած, ինչպես բոլոր ծնողները, այնպես էլ ես ցանկացել եմ, որ ամեն ինչ լինի հավուր, բայց շատ չի, որ ոչ մի մանրուկ աչքաթող չլինի։ Առաջին հերթին ինչ խորհուրդներ եք տվել եւ մանկապարտեզ եւ դպրոց հաճախողին։ Մինչև դպրոց եւ մանկապարտեզ հաճախելը ես իմ երեխաների հետ անընդհատ զրուցում էի տարբեր թեմաների մասին, թե ինչպես պիտի իրենց պահեն նոր միջավայրում, ինչպես շփվել նոր ընկերների հետ, դաստիարակների, դասվարի հետ։ Ուսումնական տարվա այս օրերը ինչ են բարձել Արթուր Հաճիկով հաճախում դպրոց դժվարությունները նրան վախեցնում են։ Արթուրը շատ հաճույքով է հաճախում նախապատրաստական խումբ, սկզբից մի քիչ տարակուսած է եղել, ընծանոթ միջավայրում, բայց շատ շուտ հարմարվել է։ Դասվարը բոլորի կողմից հարգված սիրված ընկեր Դավթյան Թամարան շատ ուրشادիր է, խելոք ու հաճելի ազնվորություն է։ Երեխաները շատ սիրում են նրան։ Վարդիտեր մանկավարժական քո փորձը որքանով կարող է օգտակար լինել քո երեխային։ Այս դեպքում դու ոչ միայն մայրիկ ես, այլ նաև մանկավարժ։ Իհարկե, մանկավարժական փորձը մեծ նշանակություն ունի։ Իմ դեպքում այն կրկնակի պարտավորեցնող է։ Պետք է երկրորդն էլ համատեղել մեկ ամբողջի մեջ։ Քո մանկավարժական պրակտիկայում ինքդ ինչպես ես հաղթարել դժվարությունները, չէ՞ որ երեխա աշխարհը եւ հետաքրքիր է եւ շատ աշխատատար։ Երեխայի աշխարհը իրոք որ շատ հետաքրքիր է եւ աշխատատար։ Ես աշխատում եմ ամեն երեխայի ազնական մոտեցում ցուցաբերել, որովհետեւ երեխաները ուշադրության կարիք շատ ունեն։ Պետք է անընդհատ նրանց հետևել, խրախուսել։ Եթե չկարողանաս մտնել երեխայի ներաշխարհը, դու չես կարողանա նրանցից ինչ որ բան պահանջել։ Ծնող մանկապարտեզ դպրոց կապը ինչպես ամրապնդել ծնողը, ինչ կարող է անել նախադպրոցական նման հիմնարկների գործնեության աշխուժացման համար։ Ծնողները պետք է դասվարների ու եւ ուսուցիչների հետ համատեղ ուժերով օգնեն իրենց երեխաներին։ Հաղթահարելու կյանքում առաջին լուրջ քայլերը անելու գործում չի կարելի այն աչքաթող անել ամեն ինչ թողնել մանկավարժների վրա։ Պետք է աջակցել հիմնարկներում կատարվող ամեն մի աշխատանքին, միջոցառումներին։ Եվ իմ վերջին հարցը, Վարդիթեր, դու որպես երիտասարդ մայրիկ եւ ուսուցչուհի, ինչ խորհուրդներ կտաս ծնողներին։ Երեխայ ծնվելուց հետո դու արդեն ուրիշ աչքերով ես նայում կյանքին։ Արար աշխարհի երջանկությունը բալիկիտ պատկերով ցաղիկ է դառնում։ Երեխան ոնց որ մանուշակ լինի, որոնց պետք է խնամել շատ քնքշորեն, սիրով ու ջերմությամբ հարգելի ծնողներ, ինչքան հնարավոր է շատ ժամանակ անցկացրեք ձեր երեխաների հետ։ Նրանք ձեր ջերմության, խնամքի ուշադրության կարիքն շատ ունեն։ Այդ տարիքում նամանավանդ եղեք հոգատար, համբերատար, խաղաղություն ընտանական ջերմություն բոլորիս։ Իհարկե, եւ ինչքան հնարավոր է, այնքան շատ ասենք, որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում, սիրելի փոքրիկներ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ երիտասարդ Մայրիկ եւ ուսուցչուհի Վարդուի Ջալավյանը։ Սիրելի փոքրիկներ եւ մեծիկներ, դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այս պահին լսենք երգ լիդուշկի կատարմամբ։ եթերում։ Սիրելի մայրիկներ, կրկին հրավիրում ենք ձեզ մեզ լսելու։ Շարունակում են կորվա մեր թողարկումը։ Այսօր կանրադառնանք մանկահասակ երեխաների խնամքի առանձնահատկություններին։ Հոսանք մեր խորհուրդները կօգնեն ձեզ դժվարին պահերին։ ինչպես խնամել փոքրիկի մազերը։ Նորածնի մազերն ամենօրյա խնամքի կարիք ունեն։ Երբեմն երեխայի գլխին փոքրիկ կեղևիկներ են լինում։ Մի հեռացրեք դրանք ավելորդ ուժ գործադրելով։ Նախ պետք է դրանք փապկեցնել, որի համար կարելի է օգտագործել մանկական յուղեր, այնուհետև լվանալիս զգուշությամբ մաքրել։ Ինչ հաճախականությամբ լվանալ։ Փոքրիկի գլուխը պետք է լվանալ ամեն օր շաբաթվա ընթացքում 2-ից 3 անգամ կարելի է օգտագործել մանկական շամպուն կամ օճառ։ Ջրի ջերմաստիճանը 37-ից 37.5 Ցելսիուս, ավելի տակ ջուր խորորդ չի տրվում, քանի որ այն կարող է վնասել նորածնի նուրբ մաշկը։ Բացի այդ, շատ տակ ջուրը խթանում է ճարպագեղձերի աշխատանքը եւ մազերն ավելի շուտ են կեղտոտվում։ Լվանալուց հետո փոքրիկի մազերը չի կարելի չորացնել վարսահարդարիչով, այն կարող է վառել գլխի մաշկը եւ մազերը։ Ինչ շամպույն օգտագործել անհրաժեշտ է նորածնի մազերը լվանալ տվյալ հասակի համար նախատեսված մանկական օճառով կամ շամպույնով։ Պետք է ուշադիր լվանալ նորածնի մազերը, որ เป զի ամբողջությամբ մաքրվի շամպունից պետք է եւ մազերը եւ մաշկը չորացնել փափուկ սրբիչով առանց կոպիտ շարժումների։ Ինտենսիվ չորացումը կարող է վնասել մազերը եւ նուրբ մաշկը։ Ինչ առանձնահատկություններ ունի փոքրիկի մաշկը եւ ինչպես պետք է խնամել։ Ծնվելուց հետո նորածնի մաշկը պատված է լինում պաշտպանիչ քսուկով որն ինքնուրույն ներծծվում է։ Նորածնի մաշկը շատ նուրբ է ու զգայուն։ Ծնվելու պահին այն լիովին ձևավորված չէ եւ ունի մի շարք առանձնահատկություններ։ Այն շատ բարակ է եւ զգայուն շրջակա միջավայրի նկատմամբ։ Շնչառական, ինչպես նաև ներծծող ֆունկցիաները ավելարտահայտված, քան մեծահասակների մոտ։ Հաշվի առնելով այս առանձնահատկությունները, չպետք է մոռանալ նորածնի մաշկի ամենօրյա խնամքի մասին։ Անհրաժեշտ է ամեն օր լողացնել նորածնին։ Լողացնելը ոչ միայն ապահովում է մաշկի մաքրությունը, այլ խթանում է մաշկի ֆունկցիաները։ Արյան շրջանառությունը անհրաժեշտ է նախապես պատրաստել լոգանքի պարագաները, մանկական օճառ, շամպուն կամ լոգանքի փրփուր, ինչպես նաև չոր ու փափուկ սրբիչ։ Առավելապես ուշադիր պետք է լինել տակդիրի տակ մաշկի խնամքին։ Տակդիրի տակ մաշկը շատ նուրբ է եւ զգայուն, մշտապես գտնվում է խոնավ միջավայրում եւ հակված է գրգռման։ Մաշկի պաշտպանման նպատակով պետք է այն խնամել եւ մշակել։ Անհրաժեշտ է հաճախակի փոխել տակդիրը, օգտագործել տակդիրի համար հատուկ քսուկներ եւ կրեմներ։ Ինչ խնամքի բինջոզներ ընտրել փոքրիկների համար։ Նորածնի մաշկը շատ նուրբ է եւ բարակ, այն հաճախ չորանում է եւ ճաքեր է ունենում։ Ոստի անհրաժեշտ է ապահովել ճիշտ խնամքը։ Անհրաժեշտ է ունենալ խոնավացնող կրեմ, որը կարելի է լուղացնելուց հետո քսել ամբողջ մարմնին։ Այս կրեմները սովորաբար պարունակում են բուսական յուղեր, գլիցերին եւ վիտամիններ նորածինների մաշկը հաճախ գրգռվում է։ Շփավոր բեր են առաջանում եւ կարիք է լինում հակաբորբոքային պաշտպանիչ կրեմների։ Այս կրեմները սովորաբար պարունակում են երուցիկի բուսական յուղեր, պատենոլ, ցինկեօքսիդ, որոնք նպաստում են արագ արդյունքին։ Երբ եւ ինչ հաջողականությամբ օգտագործել դրանք։ Նորածնի մաշկի հիգիենայի միջոցները սովորաբար օգտագործում են լոգանքից հետո։ Պետք չէ առանց պատճառի եւ չափից շատ օգտագործել խնամքի միջոցներ։ Դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշար այս պահին լսենք հաճելի եւ ուրախ երաժշտություն։ Մեջ աշխարհի մի փոքրիկ քաղաքում մի պաստղալ է ապրում Ով ամեն օրի սիրաճար չկա այդ հանդիպման է շտապում Ու դպրոցի բակում, կանդիմացի այգում Միշտ եկուսով շարունակ ծիծաղում էր ու խախում Ձերքս պապուկ մեջ աչուկ սպասեցի ես կեզ այսօր շատ երկար Որ մեծապես կեզ ասեմ կեր սիրում եմ բայց ապսոս դու չեկար Ու թե չկամ ճեղտուտ ես կմնամ աղթուտ Ձնողներից կոթակում տեստակում եմ ապակում Փոքրիկ խարաբաղցիկ Jacob vai te que rezar-se Lacis Lavi matis Queres-lhes bater Volte-me a Ոչ մի դեպքում մաղջիկ հասկացիր քեզ չանտոնին նեղացնեն Իմ այս խոսքերը իշի ես պահից շատ շատ օրեր տեր կանցնեն Մեծ կդանա մի օր, մեծ զույրո կսոր Բաս թե լինի հարկավոր կկվեմ ես սենց այսօր Ես սովորել եմ հողից ծնովից իմ խոսքի տեղը լինել Ու բացավում է, որ ազբար է կողքին կանգնած լուրջ ծրամար փոքրիկ Rabartine, yeah, Ինչու՞ չի կարելի մաքրել երեխայի ականջները մինչև 1 տարեկանը։ Յուրաքանչյուր մայրիկ միայն լավն է ցանկանում իր երեխային, սակայն ծննդատնից վերադառնալուց հետո նրանց մոտ բազմաթիվ խնդիրներ են առաջանում։ Ամենից մտահոգիչը նորածնի ականջների մաքրումն է։ Դա բավականին կարևոր պահ է, քանի որ նորածնի մոտ թմկաթաղանթը շատ ծաղր է գտնում եւ ականջների սխալ մաքրման դեպքում հնարավոր է անողելի վնաս հասցնել երեխային։ Մանկաբույժները խորհուրդ են տալիս մաքրել նորածների ականջները հետեւյալ կերպ. Ոչ մի դեպքում չպետք է մաքրել նորածնի ականջի ներքին հատվածը մինչև 1 տարին լրանալը։ Կարելի է մաքրել միայն ականջի արտաքին մասերը։ Փայտիկով մաքրելով նորածնի ականջի ներքին հատվածը դուք կարող եք խախտել ինքնամաքրման բնական մեխանիզմը։ Ականջի մազիկները պետք է ինքնուրույն հեռացնել ականջակեղտը։ Ականջի փայտիկներով կարելի է միայն վնաս հասցնել։ Երկրորդ խնդիրն այն է, որ երեխայի մոտ լսողական ալիքը շատ կարճ է եւ հնարավոր է վնասել նրա թփկաթաղանթը։ Այս դեպքում կարելի է վերցնել երեխաների համար նախատեսված ականջի փայտիկներ, խոնավացնել դրանք երմանջրով եւ զգուշորեն մաքրել նորածնի ականջի արտաքին մասը։ Խաղեր փոքրիկի տրամաբանությունը զարգացնելու համար։ Փոքրիկի հետ խաղը կարող է լինել ոչ միայն զվարճալի եւ հետաքրքիր, այլ նաեւ արդյունավետ։ Օրինակ, խաղի միջոցով դուք կարող եք զարգացնել փոքրիկի տրամաբանությունը որ เป զի խաղն ունենա ցանկալի արդյունք, պետք չէ որ այն լինի շատ երկար։ Արգելում է հանդիմանել փոքրիկին, երբ նրա մոտ ինչ որ բան չի ստացվում։ Խաղեր 2-ից 3 տարեկանների համար։ Սկսեք པարզ վարժություններից, որոնք կզարգացնեն եւ դրամաբանությունը եւ փոքրիկի ուղեղը։ Օրինակ, ամուր թղթի վրա կարող եք նկարել միանման գծեր մոտ 20 սանտիմետր եւ յուրաքանչյուրի վերջնամասում նկարեք խորանարդ կամ շրջանակ։ Այժմ կարող եք սկսել մրցումը երկու մատիկների միջև։ Մի գծի վրա թողվազի այս ցուցամատը մյուսին ձախը։ Կարող եք դուք էլ փոքրիկի հետ մասնակցել մրցույթին։ Ով առաջինը հասնի նշանակետին, խորանարդին կամ շրջանակին նայել կհամարվի հաղթող։ Աստիճանաբար կարող եք բարթացնել առաջադրանքը գծին տալով թեկվածքներ։ Եվս մի խաղ, որը կզարգացնի շարժումների կոորդինացիան։ Հատակի վրա կարելի է նմանատիպ ուղիներ սարքել ժապավենով, թղթով կամ ձեռքի տակ եղած այլ խաղալիքներով։ Մեծահասակը վերցնում է ինչ որ մի առարկա եւ անցնում ուղու վրայով, աշխատելով չգցել այն փոքրիկը կրկնում է նրա հետևից, որ เป զի փոքրիկը չկորցնի հետաքրքրությունը խաղի նկատմամբ, հորինեք հետաքրքիր եւ համեղ մրցանակներ։ Խաղեր 3-ից 4 տարեկանների համար։ Այս տարիքում անհրաժեշտ է ստուգել ուշադրությունը եւ տրամաբանությունը։ Առաջարկեք նրան գուշակել այն, ինչ դուք մտապահել եք։ Ձեր մտապահածը ցույց տվեք ձեռքերով, երբ նա գուշակի կփոխվեք դերերով։ Այս խաղը կլինի ուրախ եւ զգացմունքներով լի։ Խաղացեք ձյուն եւ փոթորիկ։ Այս խաղի համար դուք պետք է թղթից պատրաստեք փաթիլներ եւ նետեք դրանք։ Թող փոքրիկը գտնի միանման փաթիլներ եւ ցույց տա ձեզ։ Չմոռանաք քաջալերել նրան։ Երրորդ հետաքրքիր խաղը կոչվում է գունավոր կոնֆետներ։ Տարբեր գույնի թղթերից կտրեք շրջանակներ։ Առաջարկեք նրան արջուկին կերակրել կարմիր կոնֆետով, մկնիկին կանաչով, իսկ նապաստակիկին սպիտակով։ Խաղի բարդությունը նրանում է, որ դուք նախորոք պետք է խառնեք բոլոր գույնի կոնֆետները, իսկ փոքրիկը դրանցից պետք է ընտրի անհրաժեշտ գույնը։ Խաղեր 5-ից 6 տարեկաների համար Այս վարժությունը կզարգացնի կողմնորոշումը եւ ուշադրությունը։ Ծնողները մեծ թղթի վրա նկարում են ճանապարհ, իսկ փոքրիկ այդ ճանապարհների մրցաշար է կազմակերպում ավտոմեքենաներով։ Խնդիրը նրանում է, որ փոքրիկը պետք է մեքենան վարի միայն այն ճանապարհով, որը դուք մատնանշել եք որոշակի գույնով։ Դուք կարող եք նաև ճանապարհ տրանսպորտային նշաններ նկարել եւ ճանապարհը ցույց տալ դրանով։ Տրամաբանությունը զարգացնելու հիանալի խաղ է նաև խանութը։ Վաճառողի դերում կարող է լինել ինչպես մեծահասակը, այնպես էլ փոքրիկը։ Թղթադրամը սովորական թուղթ, ապրանքները խաղալիք, վերմիշել, փողոցից հավաքված քարեր։ Դուք ինքներդ էլ կարող եք հորինել տարբեր խաղեր փոքրիկի համար, որոնք կզարգացնեն նրա տրամաբանությունը։ Հնարավոր է, որ դրանք ավելի շատ դուր գան ձեր փոքրիկին։ հաղորդաշար ծրագիրը, եթերում հանկության մոլորակ հաղորդաշարն է, ստուդիայում տաթևիկ գասպարյանն է։ Ինչպես զվարճանալ փոքրիկի հետ միասին։ Երեխային հաճելի զբաղմունքով ապահովելը հեշտ գործ չէ։ Բանն այն է, որ պետք է գտնել այնպիսի զբաղմունք, որ ինքը կարողանաք նաև դուք ներգրավել եւ ոչ թե վերաբերել որպես ցանրալի պարտականություն եւ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում դուրս գալ խաղից։ Իհարկե նախընտրելի է, որ խաղը սիրեք նույնքան, որքան փոքրիկն է սիրում։ Հետևաբար լավ կանեք գտնել այնպիսի զբաղմունք, որը կզվարճացնի թե ձեզ, թե փոքրիկին։ երաժշտություն լսել։ Այդով է ասել, որ ձեզ պետք է սահմանափակեք մանկական երաժշտությամբ։ Դուք կարող եք լսել ու նվագել նաև ձեր սիրելի երգն ու երաժշտությունը եւ ակնկալեք, որ փոքրիկը կիսի ձեր ողջավորությունն ու զգա ռիթմը։ Կարող եք նաև փոքրիկի հետ բարել, շարժվել կամ մարմնամարզությամբ զբաղվել։ Միասին զբոսնել Տան մերձակայքը իհարկե չափազանց ծանոթ տարածք է ձեզ համար, բայց ոչ փոքրիկի։ Ամենափոքր փոփոխությունը միջավայրում գլխավերևում թռչող օթանավը կամ ոդկի տակ խլվլացող ոզնին կարող է իսկական զվարճանք դառնալ փոքրիկի համար։ Ինչու ոչ փոքրիկին ցույց տվեք ցաղիկներ, շներ ու կատուներ եւ բացատրեք, թե ինչեր են։ Հնարավորություն տվեք նրան վայելել ձեր ուշադրությունը զբոսանք հմակուրոթին։ Գծել ու նկարել։ Նկարչությունը երբեք չի ձանձրացնում։ Այս process-ն իսկական հաճույք է, որը չի հնացել եւ ոչ մի ժամանակում։ Որևէ հատուկ բանի կարիք չկա եւ ոչ էլ անհրաժեշտ է պրոֆեսիոնալ լինել նկարելու համար։ Սա մի զբաղմունք է, որը փոքրիկը կարող է վայելել ձեզ հետ, տեսնելով ձեր ստեղծագործ մոտեցումը։ Հատուկ ժամ էր ինչ անել, որ փոքրիկը չփորձի բացասական վարքով ուշադրություն գրավել։ Նախ եւ առաջ տեղեկացրեք երեխային, որ կա հատուկ ժամ, որն անցկացնում եք միասին։ Թող նա իմանա, երբ պետք է սպասի ձեզ հետ ժամանակ անցկացնելուն։ Օրինակ, երբ ավարտեք գործերը, երբ գամ հանկապարտեզից կամ երբ քույրիկը քնի։ Հարցրեք նրան, ինչով կուզեր զբաղվել այդ ժամին։ Նրան ընտրության իրավունք տվեք, եթե դժվարանում է, առաջարկեք մի քանի տարբերակ։ Ասեք նրան, թե երբ է հաջորդ խաղի ժամը եւ առաջարկեք մտածել, թե ինչով է ցանկանում զբաղվել հաջորդ ժամին։ Ասեք նրան, որ ձեզ դուր է գալիս իր հետ անցկացրած հատուկ ժամերը։ Զգուշացրեք, որ ժամանակը մոտենում է ավարտին, օրինակ, հիմա պետք է այլ գործերով զբաղվել։ Ավելի ուշ հիշեցրեք փողիկին, թե ինչ հաճելի ժամանակ անցկացրիք։ Երբեք մի զրկեք փոքրիկին հատուկ ժամերից որպես պատիժ։ Ձեզ այդ ժամանակ անցկացնելու մշտական հնարավորությունը նրա վրա անվիճելի սիրո, անբաժանելի կապի եւ աջակցության տպավորություն է թողնում։ Հատուկ ժամերը երեխաներին ապահովում են հատուկ օրակարգով։ Այդպես փոքրիկը հստակորեն ֆիքսում է, թե երբ եք դուք հասանելի։ Դա նաև նրան ապահովության զգացում է տալիս։ Փոքրիկը մշտապես զգում է իր տեղն ընտանիքում, բացի այդ բավարար շփման պարագայում նրանք ստիպված չեն լինում բացասական վարկով ձեր ուշադրությունը գրավել։ Իմանալով, որ կոնկրետ ժամերի դուք պատրաստում եք խաղալ իր հետ, փոքրիկը մնացած ժամերին նաև ինքնուրույն է խաղում։ Սմարթֆոններն ու պլանշետները վնասում են երեխաներին։ Բոստոնի համասարանի գիտնականները փորձ են անցկացրել, որի շրջանակում մի խումբ երեխաների էլեկտրոնային սարքերն ավելի վաղ հասակում են տվել, մյուսներին ավելի ուշ։ Գիտնականները եկել են այն եզրահանգման, որ սմարթֆոններն ու պլանշետները ծայրահեղ բացասական ազդեցություն են գործում երեխաների զարգացման վրա։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ նման սարքավորումները խանգարում են ինքնավերահսկողության զարգացմանն ու կարող են երեխային հոգեպես անկայուն դարձնել։ Ծնողները հաճախ գաջեթների օգնությամբ փորձում են հանգստացնել երեխաներին, սակայն այդ դեպքում երեխաները չեն ձգտում վերահասկել իրենց զգացմունքները, այլ պարզապես շեղում են ուշադրությունը այդ ակրկիր առարկայի կողմը։ Այդ կերպ նրանց մոտ լիարժեք զարգացում տեղի չի ունենում։ Աշնանային գունեղ եւ բարձր տրամադրությամբ մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է թերում այս պահին ներկացնենք Այվուբենը երկերի մեջ շարքից Հ տառը։ Երեսունինը լավ ընկեր, զարդարում են լեզուներ, բարեր են ստեղծում անսպար և կոչվում են տար։ Ամեն տար իր տունն ունի, edgerul հայ բուբենի յուր գնա բոլորի տուն եւ դարձի մի տուն քեզ ժպտում է ապագան մտքերով բազում այ բուբեն է հայկական քո հայոց լեզուն շատ ուրիշ գրքեր էլ կան որ դրանք կարդաս այ բուբենը հայկական կիմանաս Հավը գերավ առավոտյան հաց Ծառից քաղեց պտուղներ հասած Համեղ հյութեր զամբյուղ է շատ, հտարն ունի հինգը մատ, այբ ու պենի հարազատ, հին ընկերն է այն, հաճելի է բոլորի համար, հտարը չունի իրեն հավասար։ Սիրելի փոքրիկներ, մեր ծրագիրն այնքան աշխուժ է եւ երաշտական, կարծում եմ, որ դուք չեք հոգնել մեզ լսելուց եւ շարունակում եք մնալ հանրային ռադիոյի հետ։ ինչպես գլխի ընկնել, որ փոքրիկն ունի տեսողական խնդիր։ Փոքր տարիքի երեխաների դեպքում շատ դժվար է հասկանալ նորմալ է երեխայի տեսողությունը թե ոչ։ Սկզբնական շրջանում փոքրիկը չի կարողանում անգամ հայացքը ֆիքսել, սակայն որոշ ժամանակ անց Աստիճանաբար սկսում է ֆիքսել հայացքը։ Այդ ժամանակ կարող եք նկատել երեխան սկսես նկատել եւ հետեւել վառ գունավոր առարկաներին։ Եթե մինչև 6 ամսական երեխան չի նկատում եւ ադակ չի տալիս, Դա ահազանգ է, որ կան տեսողական խնդիրներ։ Երբեմն մինչև 6-ից 9 ամսական փոքրիկների մոտ դիտվում է շլություն, որն այդքան էլ արտահայտ բաց չէ, հայտնվում անհետանում է, սակայն եթե 6-ից 9 ամսականից հետո շլությունը մշտապես արկա է եւ աչքը նորմալ դիտքում չէ, դա վկայում է, որ կան տեսողական խնդիրներ։ Արտահայտված խնդրի բնածին կատարակտի կամ որևէ նորագույնության դեպքում հնարավոր է նկատել սպիտակ ռեֆլեքս լուսանկարներում, որը պետք է անհանգստացնի ծնողներին եւ անմիջապես դիմեն մասնագետի։ Ինչը կարող է ազդել փոքրիկի տեսողության վրա։ Նորածին փոքրիկի մոտ առկա աչքի խնդիրները վկայում են հղիության ընթացքում եղած որոշակի փոփոխությունների, ինֆեկցիաների, նյութափոխանակության խանգարումների, ստրեսների մասին, որոնց հետևանքով եւ առաջացել են ակնային խնդիրներ։ 4-ից 5 ամսական եւ ավելի տարիքի երեխաների դեպքում կարող են կապ ունենալ նաեւ գենետիկ գործոնը։ Հաճախ տեսողական խնդիրները կապված են ոչ ճիշտ կազմակերպված կենցաղի հետ, երբ երեխան անընդհատ հերոստացույցի կամ համակարգչի առաջ անցկացնում։ Ինչպես պահպանել երեխայի տեսողությունը։ Փոքր հասակում պետք է ուշադրություն դարձնել կենցաղին, դպրոց հասակների դեպքում ընթերցանությանը։ Պետք է ճիշտ կազմակերպել երեխայի առօրյան։ Որքան ժամանակ է պետք հատկացնել հեռուստացույցին համակարգչին։ Օրվա ընթացքում 2-ից 3 ժամից ոչ ավելի, ընդ որում հերոստացույցի կամ համագարչի արժև նստելիս 20 րոպեն 1 պետք է ընդմիջել, որ เป զի երեխան ծրվի, նայի եւ հերու եւ մոտ։ Այսօր հնարավոր չէ երեխային արգելել օգտվել համակարգչից, սակայն պետք է հնարավորինս կարգավորել նրա ռեժիմը եւ շեղել հետաքրքիր խաղերի, մակրոտին ֆիզիկական ակտիվության միջոցով։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ մանկության մոլորակն է եթերում եկեք լսենք նանոլին։ 小青包。 Իսկ հիմա սիրելի ծնողներ, լսեք բաներ, որտեղ չարգել էր երեխային։ Արգել էր երեխային մարզվել եւ խաղալ դրսում։ Խաղահարապարակներում հաճախ կարելի է լսել կեղ տոտե, ձերք մի տուր, մի բարձրացիր, մի վազիր եւ նմանատիպ այլ արտահայտություններ։ Իրականում այս ամենը շատ սխալ է։ Արգելքներ հնչեցնելու փոխարեն շատ ավելի լավ է երեխային սովորեցնել բարձրանալ աստիճանների վրայով, սահել, խաղալ եւ վազվզել։ Երեխաներն ունեն շատ էներգիա եւ անհրաժեշտ է, որ այն դուրս գա խաղերի միջոցով եւս։ Այս դեպքում երեխան ավելի հեշտ է հարմարվում շրջակա միջավայրին։ Ջրով խաղալ Ջրով խաղալը երեխաների ամենասիրելի զբաղմունքներից է, սակայն ծնողները գրեթե միշտ արգելում են այն։ Արգելելու փոխարեն ուղակի երեխային պետք է բացատրել, թե որ ջրով է կարելի խաղալ եւ որով ոչ։ Պետք է հիշել, որ ջրային խաղերը թեկուս թրջվելը երեխայի համար շատ զվարճալի է դիպչեր կոտրվող առարկաների։ Եթե կոտրված իրը վտանգավոր չէ երեխայի կամ շրջակա միջավայրի համար, ապա պետք չէ նախատել երեխային։ Կարելի է պարզապես բացատրել, որ կոտրված իրը կարող էր վնասել իրեն։ Երեխաները շատ ավելի խելացի են, քան մենք կարծում ենք։ Նրանք շատ շուտ են ամեն ինչ հասկանում։ Արտահայտել սեփական կարծիքը։ Երեխան ամբողջական անձ է եւ իրավունք ունի արտահայտել սեփական մտքերն ու կարծիքը։ Պետք չէ երեխայի հետ խոսել թելադրելով սեփական կարծիքը։ Դա հետ է մղում երեխայի համոզմունքները։ Երեխայի հետ պետք է խոսել հավասարը հավասարի նման, երբեմն էլ դուք լսեք եւ կատարեք նրա ասածները։ Դիտել մուլտֆիլմեր Երեխայի համար շատ կարևոր է իմանալ, թե ինչից են խոսում իր հասակակիցները։ Դրանք արտացոլում են հիմնականում ժամանակակից մուլտֆիլմերը։ Եթե արգել ենք դիտել, փոքրիկը հնարավոր է մեկ ուսանաշրջապատից։ Ինքնուրույն ուտել Իհարկե ձեր օգնությամբ երեխան ուտում է ավելի մաքուր եւ շատ ծնողներ իրենք են գերագրում երեխաներին հենց այս պատճառով։ Սակայն փոքրիկի համար գթալ բռնելը դրանից օգտվելն այնքան էլ բարդ գործընթաց չէ։ Սա ոչ միայն զարգացնում է փոքրիկի ֆիզիկական կարողությունը, այլև թույլ է տալիս իրեն ինքնավստահ զգալ։ Եթե երեխան այնքան էլ մաքուր չի ուտում, պարզապես կարելի է մանկական գոգնոց կապել եւ փոքրիկն իրեն հերոս կզգա։ Օգնել ձեզ։ Մենք հաճախ ենք լսում՝ դիրքը թափվի, կկոտրվի եւ նմանատիպ այլ արտահայտություններ։ Ծնողների հիվանդագին ուշադրությունը մի քանի տարի անց մեծ խնդիրների պատճառ է դառնում, որի արդյունքում երեխան ինքնուրույն ոչինչ անել չի կարողանում։ Փոքրիկին անհրաժեշտ է իրեն կարևոր զգալ եւ առավել կարևոր է լսել մոր գովասանքները։ Փորձեք միշտ երեխային կանչել ձեզ օգնության եւ հաճախ կրկնեք, որ առանց նրա գործն առաջ չէր գնա նկարել ջրաներկով։ Ցավոք քչերն են թույլ տալիս փոքրիկին արտահայտելու իրենց հույզերն ու երևակայությունները նկարելու միջոցով։ Եթե անգամ փոքրիկը նկարի սեփական հագուստի վրա, ապա պետք չէ արգելել նրան օգտվել ներկերից բացառությամբ քիմիական բաղադրությամբ ներկերից։ Նկարչությունը զգացմունքներն արտահայտելու ամենավառ դրսևորումն է հանել հագուստը։ Շատ հաճախ երեխաները մեկը մյուսի հետևից հանում են իրենց հագուստը։ Ծնողները անխոս անհանգստանում են, որ նրանք կմրսեն։ Այստեղ կոպիտ սխալ է բռնալ նրանց ցանկությանը։ Մի պահ մտածեք, գուցե փոքրիկը շոկում է։ Ճճալ, բղավել եւ թրջոտել տանը։ Այս ակտիվ եղանակով երեխաներն արտահայտում են իրենց զգացմունքները։ Երեխայի համար սա խաղի միջոց է, որով նա արտաբերում է իր էներգիան։ Պետք է պարզապես երեխային բացատրել, որ նույն կերպ իրեն չի կարող դրսևորել, հասարակական վայրերում, իսկ տանը թույլ տվեք, որ երեխան իրեն պահի այնպիսին, ինչպիսին կա։ Ժանժակ Ռուսոն ասել է. «Ձեզ երբեք չի հաջողվի ստեղծել իմաստուներ, եթե երեխայի մեջ սպանեք չարաճճիությունը»։ Սիրելի մայրիկներ եւ փոքրիկներ, մինչ բարի գիշեր մաղթելը ես ձեզ համար կկարդամ 3 խիզախ այցիկները հեքիաթը։ Լեռան ստորոտում մարագնթաց գետի ափին 3 եղբայր այծեր էին ապրում։ Մեկը շատ փոքրիկ էր, մյուսը միջին չափի, երրորդը մի հսկա։ Նրանց երեք խիզախայծիկներ էին անվանում։ Ամեն օր խիզախայծիկները արածում էին գետափի հյութեղ կանաչ խոտը եւ շատ գոհ էին։ Բայց մի օր նրանք որոշեցին անցնել գետը եւ փորձել մյուս ափի խոտը։ Գուցե այն ավելի կանաչ ու հյութեղ է։ Իրականում խոտը ոչ ավելի կանաչ էր, ոչ էլ ավելի հյութեղ։ Ուղղակի այծիկները փոփոխության կարիք են զգում։ Նախ նրանք որոշեցին արագընթաց գետն անցնելու ճանապարհ գտնել։ Նրանք երկար ճամփա կտրեցին, հոսանքն ի վեր, միջև հասան մի փոքրիկ փայտե կամրջի։ Կանաչ թե խոտը կուշտ ուտելուց հետո եղբայր արծիքները որոշեցին սпасել միջև հաջորդ առավոտ եւ հետո միայն անցնել գետը փոքրիկ կամրջով։ Այստեղ նրանք պարկեցին գիշերելու։ Բայց երեք խիզախայծիկները չգիտեին, որ այդ փոքրիկ փայտե կամրջի տակ միջար ունենք թզուկ է ապրում։ Թզուկ առավ այծիկների հոտն ու մտածեց, որ նրանք իր համար հրաշալի նախաճաշ կարող են դառնալ։ Հաջորդ առավոտյան, մինչ երեք խիզախայծիկները վայելում էին հյութեղ կանաչ հոտը, չար թզուկը թաքնվեց փոքրիկ փայտե կամրջի տակ այս փոքրիկ փայտե կամուրջը ապահով չի թվում, ասաց ամենափոքր այծիկը, առաջինը ես կգնամ։ Այսպես ասած այծիկն ու սկսեց զգուշորեն առաջանալ կամրջով բայց երբ նա ընդամենը կես ճանապարհն էր, նենգ ու չարթեզուկը դուրս ցածկեց իր թաքստոցից։ «Այսով է անցնում իմ կամրջով», մռնչաց նա։ «Հիմա կուլ կտամ քեզ» բայց ամենափոքր այծիկը պատրաստ չէ թզուկի բաժին դառնալու։ Ոստի նա խիզախորեն ասաց նայն գոչար թզուկին. Դու չես ուզում ուտել ինչպես նիհար ու ոսկրոտ մեկին, այնպես չէ, ավելի լավ է սпасես եղբորս, նա շատ ավելի մեծ է։ Ամենափոքր այծիկը ցածկոտելով անցավ կամուրջն ու հասավ մյուս ափը։ Այժմ միջին չափի այծիկը սկսեց անցնել փոքրիկ փայտե կամրջով եւ դարձյալ կես ճանապարհին էր, երբ այն գուչար թզուկը մռճաց նրա վրա։ Այսով է անցնում իմ կամրջով, հիմա կուլ կտամ քեզ։ Բայց միջնեք այցիկը եւս պատրաստ չէր թզուկի բաժին դառնալու եւ խիզախորեն ասաց նենգո չարթզուկին. Դու չես ուզում ուտել ինչպես նիհարը ոսկրոտ մեկին, այնպես չէ, ավելի լավ է սпасես եղբորս, նա էլ ավելի մեծ է։ Միջնեք այցիկը եւս ցածկոտելով անցավ կամուժն ու հասավ մյուս ափը։ Այժմ հսկա այցիկի հերն էր, որ այդ ընթացքում հետևում էր կատարվածին։ Նա ինքն իրեն շփտաց ու սկսեց անցնել փոքրիկ փայտե կամրջով։ Նենգ ու չար թզուկն ավելի էր զայրացել, քաղցած ժամանակ նա շատ ավելի նենգ ու չար էր։ Նա չեր էլ մտածում թաքնվելու մասին, համարձակ կանգնել էր կամրջի մեջտեղում եւ նայում էր ուղիղ դեպի իր կողմը եկող հսկա այծիկին։ Այսօր անցնում իմ կամրջով, մռնչաց թզուկը։ Հիմա կուլ կտամ քեզ։ Ոչ, դու ինձ կուլ չես տա, ասաց հսկայծիկն ու իր մեծ պոզերով այնպես հարվածեց նայն գուչար թզուկին, որ սա անկավ արագընթաց գետի մեջ։ Ջուրը նրան այնքան արագ տարավ, որ թզուկն այլևս չերևաց։ Երեք խիզախայծիկները երկար ու երջանիկ ապրեցին միասին։ Նրանք ուտում էին գետափի հյութեղ կանաչ հոտը եւ անցնում արագընթաց գետը, երբ կամենում էին։ Հանրության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։